ऐं खेसि संस घर वारा ऐं साणुनि ओतिरा ॿिया बि अता कयासूं हीअ असांजे तरफ़ खां बाझ ऐं ध्यान वारनि लाइ नसीहत आहे